Die familiehoofde van die Levite het na die priester Eleazar, na Joosja sien van Nin en na die familiehoofde van die Israelitiese stamme toegekom in Silo en Kanaan en vir hulle gesê, die Heere het dier Mooses beveel dat ons stede moet kry om in te woon en weifel vir ons vee. Die Israëlieten het toe die bevel van die Heere uitgevoer en uit hulle woongebiede vir die Levite dorpen met weivelde gegee. Daar is vir die kaak groep geloot, En aan hierdie leviete uit die geslag van die priester Aaron is dertien stede toegeken in die stamgebied van Juda, Simeon en Benjamin. Voor die reis van die Kaakgroep is tien stede geloot in die gebied van die families in die stam Ephraim, die stamgebied dan in die van die halve Manasse stam. Voor die Gersongroep is dertien stede geloot in die gebieden van die families in die stam Asaskar, die stamgebied van Osser en Naftali in die van die halve Manasse stam in Basan. Voor die families in die meerare groep was daar twaalf steden in die stamgebied van Ruben, Gad en Sebon. Die Israëlieten het die stede met weivelde aan die Levite toegekend dier looting, soos die Heere dier Mooses beveel het. In die stamgebied van Jeda en Simeon is die volgende stede wat by name aangeduid is, toegekend aan die Levite uit die nageslag van Aaron wat tot die kaartgroep behoort het. Die eerste looting was vir hulle, Aan hulle is eerstens Kiriat Arba toegekend, dit is Hebron in die Jidaberge met sy weivelde rondom. Arba was die voorvader van die Enakite. Die landen en die buitenposte van die stad is aan Kaleb sien van Jefune as sy endom toegekend. Die nageslag van die priester Aaron het is ontvang, die Asse-stad Hebron, en Libna, Jatter, Esimua, Golon, Deber, Ayen, Jeta en Bitsemes, elkeen met sy weiveld, negen steden van die twee stammen, en van die stam Benjamin Geon, Geba, Anatot en Almon, die vier steden elkeen met sy weiveld. Die priesters uit die nageslag van Aaron het dus al te saam dertien steden met hulle weivelde gehad. Voor die Levitische families in die rest van die Kaatgroep is eerstens stede geloot in die stamgebied van Ephraim. Aan hulle is toegekend, die Asielstad Sigim in die Ephraimsberge en Geser, Kipsayim en Bidgoron, die vier stede elkeen met sy weiveld, in die stamgebied van Dan, Elteke, Gebitboon, Ayolon en Gatremon, die vier stede elkeen met sy weiveld, en in die gebied van die halve Manasse stam, Tanak en Gatremon, die twee stede elkeen met sy weiveld. Die families in die reis van die Kahaat groep het dus al te stede met hulle weivelde gehad. Van die Levitische families in die Gersongroep is in die gebied van die ander helft van die Manassees stam toegekend, die Assistat Golan en Basan, en Astarot, die twee steden elkeen met zijn weiveld, in die stamgebied van Asaskar, Kishon, Dabarat, Jarmet en Imganem, die vier steden elkeen met zijn weiveld, in die stamgebied van Osir, Mesal, Abdon, Gilkat en Rechop, die vier steden elkeen met zijn weiveld, en in die stamgebied van Naftali die Assistat Kedes in Galileo, in Gamotdor in Kartan, die drie steden elkeen met zijn weiveld. Die gersoon families het dus al te saam dertien steden met weivelde gehad. Aan die Levitiese families wat oorgeblij het, die in die meerare groep, is in die stamgebied van Sibon toegekend, Joniam, Karta, Timna en Nalal, die vier steden elkeen met zijn weiveld, in die stamgebied van Reuben, Beser, Jaas, Kedemot en Mevaat, die vier stede elkeen met sy weiveld, en in die stamgebied van Gad die Asilstad Ramot in Geleed, Maganaim, Gespon, Jaser, die vier stede elkeen met sy weiveld. Voor die oorblijvende families, die in die meerare groep, is dus al te saam twaalf stede geloot. Die Levite het al te saam 48 stede met weivelde gehad in die woongebied van die Israëlieten. Elke stad het weiveld rondom hom gehad. Dit was de geval met al die steden. Die Heere het aan Israël die hele land gegee wat hij met de jet aan hulle voorvaders beloof het. Hulle het dit in besit geneem en daar gaan woon. Die Heere het hulle na alle kante toe ris gegee soos hy met de jet aan hulle voorvaders beloof het. Nie een van al hulle vijanden kon teen hulle standhou nie. Die Heere het al hulle vijanden in hulle mag oorgegee. Niet een van al die goede beloftes wat die Heere aan Israël gemaakt het, het onvervul geblij nie. Almal is nagekomen.